السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبين وتكوف إسلام تمشكر الله سبحانه وتعالى kwa kutuamsha salama na kuweza kutekeleza ibada hii ya salati alfajr uh, eh, tuendelea kuzungumzia aqida ya ahli sunnati wal jamaa kama vile walivyoweza kutuelezea maulama katika hiki kitabu kinachoitwa Hisnu Tauhid kitabu kidogo ambacho kimebeba mambo makubwa sana tumeweza kutaja aqida ya ahlusunna waljamaa katika kumwamini Allah tabaraka wa taala na mwisho tukaishia ya kwamba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wa kitu chochote walam yakun lahu kufuwan ahad hakuna kitu chochote kinachofanana na Allah tabaraka wa taala katika sifa zake katika majina yake katika dhati yake Allah tabaraka wa taala hakuna kitu kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kwamba yeye ni sami ni mwenye kusikia Allah anasikia lakini hasikii kama vile tunavyosikia sisi asikia kwa kusikia kuambatana na utukufu wake wala mtu asije akaingiza katika akili yake ya kwamba Allah anasikia kama vile tunavyosikia sisi Allah yeye ndo anajua anasikia vipi kisha al-basir anaona Allah tabaraka wa taala Allah anaona lakini haoni kama vile tunavyoona sisi aona vile ambavyo inaambatana na utukufu wake tabaraka wa taala kisha ulama wasema ahlu sunna ya'taqiduna annahu alhakim annahu alhakim ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni hakim alladhi lahu alhikmatu tamma ambaye ana hikma iliyokamilika fi shar'ihi wa qadarihi katika sheria yake na katika kadari yake tabaraka wa taala fama khalaqa shay'an abatha Allah hakuumba kitu chochote katika huu ulimwengu bila ya malengo ameumba kwa hikma fulani ambayo aijua yeye subhanahu wa ta'ala hikma zingine ametueleza na nyingine hajatueleza Allah tabaraka wa taala wala shar'a sharaia illa lilmasalihi walhikam wala hakuweka sheria isipokuwa kwa manfaa na hikma zake Allah tabaraka wa taala hizi sheria za kuamrishwa na kukatazwa Allah ameziweka kwa hikma yake Allah tabaraka wa taala anayejua yeye kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hakim ni hakim vile ambavyo anavyopanga mambo yake katika huu ulimwengu amepanga kwa hikma yake kuweka kwamba hii ni haramu hii ni halali hili la sunna hili la faradhi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mambo hayo kwa hikma yake iliyo ya hali ya juu sana leo hii utaona watu wazungumza mambo ya ajabu sana wengine wakajitokeza katika mabarabara na kudai haki zao ya kwamba tumedhulumiwa Allah tabaraka wa taala katika sheria ya mirathi ameweka ya kwamba mwanamke awe anarithi fungu moja na mwanamme anarithi mafungu mawili ameweka hivyo kwa hikma yake Allah tabaraka wa taala lakini kuna watu bado wataka usawa ya kwamba lazima iwe ni hamsini kwa hamsini unajua ni kwa nini Allah tabaraka wa taala katika hilo jambo la mirathi amempatia lidhakari mithlu hadhil unthayain kwamba mwanaume apata double mara mbili ya mwanamke kuna hikima kubwa sana ulama wakizungumzia hilo ni kwamba huyu mwanaume masulia yake ni mengi sana mengi Allah subhanahu wa ta'ala akampatia ile fungu mafungu mawili kwa sababu mwanamke yeye atakuja ataolewa ataenda kwa mume wake lakini wewe mwanaume utaoa utakuwa na masuhulia ya kulisha mke yeye mwanamke ana masuhulia gani ya kulisha mume kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kila alilopanga katika sheria yake basi amelipanga kwa hikma yake anayoijua yeye tabaraka wa taala eh, wa annahu at-tawwabul afuwul ghafur kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio tawwab mwingi wa kusamehe makosa al-afu mwenye kusamehe al-ghafur mwenye kufuta madhambi yaqbalu tawbata min ibadihi anakubali toba kwa mja wake pindi utakaposimama mbele ya Allah ukatubia madhambi yako Allah anakubali madhambi yako na anakufutia madhambi yako wayafu ani sayiat na anasamehe makosa mengi sana ambayo wanadamu wanayoyafanya wayaghfiru dhunub anafuta madhambi alazima madhambi makubwa kabisa litaibina walmustaghfirina walmunibina kwa wale ambao wenye kutubia wenye kutaka msamaha wenye kurejea kwa Allah tabaraka wa taala Allah asamehe hata shirki Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe hata ukafiri Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe aya iliyokuja inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hii ni kwa yule ambaye amekufa hali ya kuwa ni kafiri ni mshirikina Allah hatumsamehe lakini maadam mtu yuko hai katika hii dunia bado anapumua akasimama kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa alikuwa amefanya shirki akamwambia ya Allah mimi nimekushirikisha na kadha wa kadha wa kadha kwa hiyo nakuomba unisamehe ya Allah an amuta musliman ili nife katika hali ya kuwa mimi ni muislamu Allah anakusamehe tawwab ghafurun al'afu kwa hiyo watu wasiwe na kukata tamaa na makosa yao waliyoyafanya usije ukatishiwa na mtu ya kwamba wewe ulivyofanya hivi la ilaha illa Allah hauwezi samehewa kuna watu wanawaambia watu mambo kama hayo wewe umepotokea katika maasi hata ukiomba msamaha usamehewi wewe hiyo ni kauli mbovu sana Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala alikutuma waambie watu kwamba yeye hasamei watu. Kwa hiyo lazima watu watanaba kwa hilo. Kama yule katika hadithi iliyokuja sahihi amwapia Allah amwambia mwenzake watu wawili mmoja alikuwa ni mwema mwingine muovu walikuwa marafiki huyu mwema akawa akimwambia yule muovu bwana wachana na hayo maovu yako rudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara ya kwanza ya pili ya tatu ile bwana amwambia kwani umetumwa kunifuatilia fuatilia mambo yangu ile mtu mwovu amwambia mtu mwema na kuna watu wana tabia hii ukiwafatafata katika kuamrisha mema na kuwakataza maovu anakuambia bwana nenda zako huko bwana kama ni peponi nenda mwenyewe mimi acha niende mtoni kuna watu wana makauli kama haya ambayo sio mazuri basi huyu mja mwema akakasirika kuambiwa maneno yale kwamba wewe umetuma kuja kunichunga chunga mbona wanifuatilia mambo yangu yule mja mwema akatoa maneno mabaya sana wallahi lan yaghfiraka Allah wala yudkhilaka aljanna kalia maneno ya hatari kabisa Allah hatokusamehe wala hata kuingiza janna wewe ameapa akasema wallahi hiyo ni al-iqsamu ala Allah katika tauhidi kuna mlango unaitwa al-iqsamu ala Allah kumwapia Mwenyezi Mungu kwamba hatofanya jambo fulani Allah subhanahu wa ta'ala pale pale akamjibu yule mja akimwambia inni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhu aljanna wa adkhaltuka anta fi an-nar au kama qala alayhi salatu wassalam fil hadith ya kwamba nimemsamehe yeye na nimemuingiza peponi na wewe nimekuingiza motoni kwa hiyo saa nyingine usimwone mtu amepotokea katika maasi ukaanza kumhukumu kwamba wewe ni kafiri wewe wewe ulivyo hivyo Allah hatokusamehe الله تواب غفور رحيم الله تبارك وتعالى يعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة anasamehe madhambi makubwa liltaibina walmustaghfirina walmunibin wa huwa shakuru alladhi yashkuru alqalila min alamal naye Allah ni shakuru mwingi wa shukurani ambaye anashukuru kidogo katika amali ambayo unayoifanya Allah subhanahu wa ta'ala kaifa yashkuru abdahu vipi mja anakushukuru wewe bi'ta'ika jazaaka alhasan kwa kukupatia wewe malipo yako mazuri hivyo ndivyo Allah anakushukuru ufanye kidogo katika amali utakwenda kumpata Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia malipo kwa hicho kidogo ulichokifanya kwa hiyo usije ukadharau jambo dogo ambalo umelifanya wewe ukaona hilo ni dogo fahuwa inda Allah adhim hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana ambalo umelifanya ittaqun nara walau shiqqi tamr watu waogope moto hata ni kwa jambo dogo si mtu adharau jambo hili aseme hili halina neno utafanya dogo utakuja utafanya dogo na dogo na dogo litakuwa nini litakuwa kubwa kwa hiyo watu wasidharau mambo madogo wakasema haya hayana faida au haya hayana neno. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa kile kidogo ulichokifanya. Wayuzidu shakirina min fadlihi, na anawazidishia wale wenye kushukuru katika fadhila zake. Mkimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawazidishieni, lakini mkikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala adhabu ya Allah ni kali sana kisha ulama wanasema ahlu sunnati wal jamaa yasifunahu bima wasafa bihi nafsahu wanamsifu Allah kwa zile sifa Allah alizojisifu yeye nafsi yake hatumwongezei Allah amejisifu katika Qur'an ni samiun utasema Allah ni sami anasikia Allah azza wa jalla mibasir anaona tutasema Allah anaona hizo ni katika sifa za Allah zilizokuja ndani ya Qur'an kwa hiyo ahlusunna wanamsifu Allah kwa kile Allah alichojisifu yeye nafsi yake wa wasafahu bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam na ile sifa ambayo mtume alimsifu nayo Allah azza wa jalla kuna sifa zingine Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amemsifia nazo Allah tabaraka wa taala zimekuja katika Qur'an na zingine zimekuja katika nini katika hadithi katika Qur'ani kama nilivyosema sami'un basir laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir hizi ni katika sifa mbili za Allah sami anasikia albasir anaona na nyingine imekuja katika hadithi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi kulli lailati ashuka katika kila usiku ila samai dunia katika hii mbingu ya kwanza ya duniani hilo tulilisema huko nyuma Allah anashuka hiyo ni katika sifa ya Allah tunamsifu hivyo kwamba ana sifa yeye kuteremka ateremka vipi wallahu a'lam na suali kama hilo kama vile wanavyosema ulama ni kwamba itakuwa ni bid'a hakuna kuuliza maadamu amesema anateremka anateremka ateremka vipi hatujui hilo analijua Allah pekee yake unaona katika sifat min sifati dhatiya kuna sifa za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala hizo ni sifa zake wala haziwezi kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kalhayati alkamila kama uhai uliokamilika Allah hiyo ni sifa yake ya dhati kabisa hakuna siku ya kwamba uhai wa Allah utamalizika walhayyul qayyum yeye yuko hai alqayyum ambaye amesimamisha mbingu ardhi na vilivyomo katika huu ulimwengu Allah tabaraka wa ta'ala والسمع والبصر كسكية صفة ذاتي الله عز وجل ذاتي ياكي أنا سكية البصر أنا أون الله سبحانه وتعالى هذه صفة ذا الله ذا ذات وكمال القدرة والعظمة والكبرياء نو كمليف ونقوه ذاك الله سبحانه وتعالى حقنا سيكو الله تكو ضعيف أبداً Allah yeye nguvu zake ni za milele na ni sifa yake ya dhati kwamba yeye ndio mwenye nguvu Allah tabaraka wa taala walmajid waljalal utukufu eh waljamal na uzuri Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ni mzuri na anapenda uzuri tabaraka wa ta'ala Allah ni mzuri katika sifa zake katika majina yake katika dhati yake Allah ni mzuri wa yuhibbul jamala na anapenda uzuri ah, vile vile wa min sifati al-af'ali al-muta'alliqa bi mashi'atihi wa qudratihi vile vile tunamsifu Allah kwa sifa zake za vitendo ambazo zimeambatana na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu zake kuna sifa za vitendo za Allah tabaraka wa ta'ala karahmati kama vile kurehemu yarhamu idha shaa mata shaa anarehemu waja wake akitaka wakati anaotaka waridha na kuridhia aridhia kwa yule anayemtaka Allah tabaraka wa taala wasakhat na hasira Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya hasira tena hasira yake ni kali Allah azza wa jalla kwa wale ambao wanafanya maasi vile vile wal kalam Allah yatakallam Allah anazungumza wakallama Allah Musa taklima Allah anazungumza azungumza vipi hayo ayajua Allah mwenyewe wala usije ukauliza azungumza kama vile ninavyozungumza mimi na wewe la hasha wakalla Allah yatakallamu bima yaliqu bijalalihi wa annahu yatakallamu bima yasha'u kaifa yasha azungumza kwa kile anachokitaka wakati anaotaka vile anavyotaka mwenyewe Allah tabaraka وتعالى وكلماته لا تنفد ولا تبين na maneno yake hayamaliziki Allah tabaraka wa taala maneno yake haya hayamaliziki kwa hiyo haya ndiyo ahlusunnati waljamaa wanamuitakidia Allah tabaraka wa taala hakimun ghafurun shakurun eh vile vile alhayatu min sifati llahi tabaraka wa taala alhayyul qayyum na waislamu wote waitakikana kuamini sifa hizi za Allah tabaraka wa taala insha Allah subhanahu wa taala tutaendelea kesho na yaliyobaki اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت أستغفرك ونتوب إليك